nakikita ng pangkaraniwang mata, hindi may paliwanag ng pangkaraniwang kalaman, nararamdaman mo lang. Dapat bang paniwalaan? Magdasal na kayo. Papasok na tayo sa marim-marim na mundo. Kasindak-sindak sa Radyo 5 92.3 News FM. tayo sa mundong hindi natin alam kung anong meron. Ang mga dapat abangan ngayong gabi. Takot ba ang Illuminati sa China? Sasagutin. Kasaysayan ng paghahari ng elitista kontra sa masa sa mundo. Uugatin ang sampung bandang satanista. Iisa-isahin ang malulupit nilang mensahe sa mga kanta. Bigfoot na kinakahula ng aso na kuno ng video sa North Carolina. Anino ng multo sa isang haunted castle na kuno ng video. Bagong ebidensya ng sinaunang istruktura ng mga higante na kunan sa ilalim ng Mediterranean Sea. Ang tao ba ay mga matrix lang para sa mga extraterrestrial beings na siya raw lumikhas sa atin, papaksain. Lahat ng tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan, sasagutin at mas marami pa kami sasagutin ngayong linggo. Abangan din ang horoscope ninyo. Sumama na kayo. Papasukin natin ang mundo ng paranormal at supernatural worlds at Taco Paroon kaya magdasal muna tayo sa ating paglalakbay na ito. Lord, Ipadamo niyo na kayo ang may hawak ng aming mga buhay. Salamat sa patuloy niyong paggamit sa aming programa sa ikabubuti ng lahat. Salamat din po sa patuloy na biyaya na pinagkakaloob niyo sa araw-araw. Palagi niyo po kami gabayan, O Diyos, at hinihingi namin ito sa ngalan ng anak mo si Jesus. Amen. Oh. sinabi ni Edward Cagente na dapat gawin nating paksa yung tungkol sa ang uh, Illuminati ba? Ano ang mga balak nito? Sinasabi niya rin dito na makikipaglaban daw ang China para hindi matuloy ang balak ng Illuminati. Maganda ang paksang hinihingi sa atin ni Edward. At kung ganito ka mag-isip, hindi ka nag-iisa, Edward. Marami na rin kami nakakausap ng mga taong may mataas na katungkulan sa ating lipunan dati. No? At ang pananaw ay katulad ng ganito, no? hindi kaanib ng Illuminati ang bansang China Bangamat ang opisyal na ito ng ating pamahalaan ay hindi naman tinutumbok na Illuminati ang aming paksa sa aming mga pag-usap, sinasabi niyang malaking banta sa US at sa buong Europa ang paglaki ng bansang China bilang superpower country. Hindi lang paglaki sa armas, kundi paglobo talaga ng kanilang ekonomiya. Kaya nga malinaw na hindi naman tayo ang tunay na kaaway ng China. Ha? Kaya inaagaw sa atin ang mga isla sa Spratly at panatag sila at pang isla. Kasi gusto ng China na maglagay ng military bases sa mga islang ito upang iumang sa Amerika ang kanilang mga missile. Para tuloy na buhay ang Cold War noon, ano? ng Russia versus US. Ngayon naman, China versus US. No? Hindi tahas ang matatawag na napakasama ng Chinese government dahil binabasag nga nila yung monopolya ng US at ng United Nations. Pero dahil umiiral yung kaisipan sa ating mga nasanay sa Western School of Thought na Big Brother ang US at kakampi natin ang Allied Forces sa pangunguna ng UN, parang ang labas kontra with ang China at ang mga katulad nilang bansa, halimbawa yung North Korea, na ayaw din makinig sa States. Pati nga yung Muslim world sa pangungunong ng Afghanistan, parang masama ang tingin ng mga tao kasi ang school of thought natin western, kaibigan ng US. Kung babalik ta rin kaya ang pananaw, tayo ang member ng Chinese people o kaya tayo yung mga taga uh, Taliban halimbawa o tayo ay member ng ISIS o ang terorista sa pananaw natin yung US at saka yung mga kaalyado niyang bansa, hindi ba? Ganito ang sitwasyon eh labanan ng gustong maghari at ang naiipis sa gitna ang mga bansang maliliit gaya ng Pilipinas. Ang tanong ni Edward, China na ba ang susupil sa Illuminati? Papalagay natin sa paksang ito na ang Illuminati ay isang malaking organisasyon lamang. No? Walang kaugnayan sa kulto na Luciferian. Isa pa rin itong banta kahit ito ay isang organisasyon lamang dahil meron pa rin silang one world order. Gusto nilang sila lang ang maghari sa buong daigdig. Sa unang tingin, makatuwir na lahat tayo nabubuhay na pantay-pantay at iisa ang maghaharing gobyerno sa buong daigdig. Pero ang masama, batay sa mga nasasalisik natin, pipiliin daw ng Illuminati kung anong lahi lang ang pwedeng mabuhay. Paano kung hindi kasama ang lahi ng Pilipino, di lahat tayo lulupigin. Sa ating mahababa ng pag-aaral sa paksang ito, Dalawang paraan kung paano sila kumikilos. Una, ang panlilin lang sa isip ng kabataan sa paggamit ng lahat ng uri ng media bilang entertainment. Halimbawa yung Disney sa kanilang cartoons. Ang mga singers na sikat sa mensahe ng kanilang kanta. Ang ibang Hollywood movies na namamanipula ang mga tao sa likod ng produksyon para yung pang-brainwash lang ng mga mensahe ang gusto nilang nakapaloob ang pag-imbento ng iba't ibang uri ng sakit para maapektuhan ang mga laing hindi nila gustong manatili sa mundo para matira yung mga lahi na gusto nila. Kumbaga walang nilalason no, ng sabay-sabay. No? Habang nilalason ang isip ng kabataan, literal ng malalason ang mga taong gustong mabura dahil dun sa mga sakit na inimbento. So, unang tingin mahirap gawin ito. Pero kung makapangyarihan at mayayaman ang magkakaisa sa mundo kayang-kaya nilang gawin. Nagagawa na nga eh. Bakit nga ba ganito ang kaisipan ng Western world? Hugatin natin ang kasaysayan sa pananaw ng ating mga kapatid sa Asia. Ang Western world, maraming tinuro sa atin na mga aral mula pa sa World War I hanggang World War II. Yung mga kaisipang kalaunan ay napapatunayan nating may halong panlilinlang kung hindi man tahasang panluloko pala. Ang layunin dito, para manatiling alipin ng malilit na bansa katulad ng Pilipinas. Kung ang mga Kastila, tinakot tayo sa pamamagitan ng krus, kaya naging sunod-sunuran tayo. Ang mga Amerikano naman, nilinlang tayo sa pamamagitan ng libro. Mga libro na nakaka-brainwash sa ating mga ninuno noon eh dalawang uri ng pagsubo sa atin ng doktrina pero iisa ang layunin, ang sila'y mang alipin. Noong unang panahon, ang mga tao ay nagsasaka sa Euphrates River. Kalaunan ay natuto silang maghukay ng mga kanal para mas maunlad ang kanilang pamumuhay. Lumaki ang kanilang populasyon. Ang mga lalaki ang gusto maghari sa feudal na estado at nagkaroon ng maraming digmaan para mayroon talagang itanghal na pinuno yung pinakamatapang at pinakamatikas sa labanan. Dito umiral lang uh, tukso sa isang taong nagngangalang Hammurabi. No? Naging tuso si Hammurabi sa pagsulat ng libro na ang layunin ay mind control Meron siyang mga dulot na aral pero may nakatagong propaganda. Sinabi niya na siya si Abraham. Pinalitaw din ni Hammurabi na alam niya ang lahat ng bagay sa babo ng mundo at siya nasa lahat ng lugar sa lahat ng pagkakataon. Kinopya niya yung konsepto talaga ng Diyos. Oh. Nakatingin siya sa ating lahat sa lahat ng pagkakataon. Kaya rin ginawa ang simbolo ng all-seeing eye on top of pyramid. Ito yung nakikitang halimbawa. Sa pera ng Amerika na $100 bill, di ba? Merong mata sa loob ng triangle. Yun ang naging parang simbolo ng Illuminati. Ginamit din yata itong simbolo ng ibang mga grupo. Habang marami sa mga taga Mesopotamia ang naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinilit ni Hammurabi na ipakita na siya rin ay isang Diyos. Lumikha sila ng mga kunwaring himala. Nagtatag sila ng mga pinuno. Ang mga pinuno ay pumili ng mga alipin. Dito nagsimula yung Freemason. No? Isang samahan hanggang ngayon ay nabubuhay pa. Sinimula ng organisasyong ito halos na libong taon na ang nakararaan. Kalaunan, ang tribo ng hari na umaastang Diyos ay sumakop sa buong Ehipto kaya ang mga Mason ay ginawang alipin ang mga Egyptians noon. Dito lumitaw ang pagkakahati ng malalaking tao. No? Yung malalaki o elitista at yung maliit o masa nahati ng tuluyan. No? Dahil sa kanilang kayamanan, nakokontrol ng malalaki at mayayamang pamilya ang isang komunidad. Sila ang may hawak ng kabuhayan. Kaya napapasunod ang maliliit na kumakalaman si Kimura at kailangan nilang humingi ng pagkain. Humasa ng pagkain sa mga may kaya. Idagdag pa rito, hindi naman sila binigyan ng sapat na aral. No? Yung mahihirap, madali makontrol ang kanilang isip dahil mangmang pa sila eh. Hindi sila masyadong binigyan ng pagkakataong matuto wala silang muwang sa lahat ng tamang impormasyon kaya alipin silang isinilang at aliping namamatay. Ang mga namumulat mula sa hanay ng masa o ng mga mahihirap ay pinapatay naman ng mga elitista para manatili ang pagkakahati ng kultura ng mayaman at ng mahihirap. Isa sa pinakadakilang rebelde na lumaban sa ganitong sistema ay ang itinuturing nating pinakadakilang nilalang na nabuhay sa mundo. Ang pangalan niya ay Heso Kristo. Hindi siya isang mangmang na tao, gaya ng sinasabi ng maraming doktrina ng ilang kongregasyon. Isa siyang taong aral na aral, kaya alam na alam niya ang lahat ng sinasabi niya. Nagsimula pa ang kaisipan ni Jesus sa mga matatalinong tao sa tribo ng Esin. Ang mga Esin ang sinasabing righteous people – pero kung ang mga SNN nabuhay sa komunidad nilang umiiral yung sosyalismo, hindi naman sila nagtangkang lumabas sa kanilang mga komunidad. Naroon lang sila sa kuweba, nangangaral sa kanilang mga sarili at sa mga dumadayo sa kanila. Katulad ng sinasabi ng ilang dalubhasa na si Jesus ay dumadayo roon ng kanyang panahon upang mag-aral at magbasa ng napakaraming aklat. Dito naging dakila si Jesus sapagkat ang lahat ng aral ng Esin para sa kabutihan ng sangkatauhan, ipinakalat ni Jesus sa lahat ng tao na kakausap niya. Kaya alam din ni Jesus na papatayin talaga siya ng mga elitista. Naganap nga ang pagpatay kay Jesus sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Pero ang pumatak ng dugo mula sa tarak ng isang sibat ay naging kislap ng apoy na lumagablab sa sandaigdigan at nagpatuloy ang alab nito sa diwa ng mga Kristiyano hanggang sa ngayon. Si Jesus ang bayani ng mahihirap laban sa mga elitista. Samantala, dahil sa pagsikat ng mga Romano na sumakay sa Kristyanismo ni Jesus at ginamit ang krus na simbolo ni Jesus Christ. Marami ang sumama sa kanila at uh, madali nilang nagapi at nasakop ang teritoryo ng mga Hudyo ng Jew. Kaya marami ang mga Mason na umanib naman sa hari ng Roman Empire noon para sa kanilang survival. Isang grupo ng Mason ang nagkumbinsi sa emperador na si Constantine the Great para bumuo ng isang libro na susuporta sa kung ano ang pinaniniwalaan ng kanyang nasasakupang tao. Ito ang isang paraan upang magamit ang kamangmangan ng mga tao noon. Sila ang mga tinawag na shepherds of the Lord. Kaya rin itinatag na ni Constantine the Great ang Roman Catholic Church. Habang lumalaganap ang Katoliko, nagdadagdag naman sila ng mga bagong aral depende sa kung ano ang mga kaisipan ng nasasakop nilang bago. Kumbaga, hindi nila winawasak ang lumang paniniwala ng mga bago nilang tagasunod. Dinadagdagan lang ni Constantine ang doktrina ng Katoliko para mas marami siyang tagasunod sa kanyang itinatag na kulto. Ngunit may mga bagong membro na hindi lubos ang pananalig sa kanyang itinatag na simbahan. Kaya marami ang mga malulupit na parusa ng Roman Catholic Church sa panahong yun. At ito illegal, no? Kaya sila pumapatay at hindi nananagot para lang mabawasan yung kontrabida sa kanilang layunin. Dito nabuo yung kasalanan na kung tawagin ay heresy. Kapag kontra sa doktrina, pwedeng patayin at walang pananagutan ng simbahan. Ang pangunahing layunin nito maghasik ng sintak para sumunod na lang sa kanila ang lahat. Kung tutusin, sinasabi ng mga dalubhasa na ang istilong ito ay scientific, no? Ginamit ang mga makatuwirang aral ng sinaunang tao pero dinagdagan ng mga doktrinang nakapang-aalipin sa mga hindi lubos na nakapag-aral at kapos sa mga impormasyong dapat sana nilang nalalaman. Ginamit ang pangalan ng Diyos para magkaroon ng takot ang lahat na magiging tagasunod nila. Ngunit sa kabilang banda, itinuturo talaga yung mga magagandang aral, mga aral na napulot sa mga sinaunang matitinong tao noon. Ngunit hindi naman humihinto ang pagsulpot din ng mga tao nagre-rebelde talaga sa pangaalipin ito na ginagamit ang panlilinlang at relihiyon. Pinilit na baguhin din ni Martin Luther ang kaisipan ng mga tao tungkol sa kultura at sistemang itinanim sa isip nila ng Roman Catholic Church. Kaya ang mga Amerikano na natauhan kagad na nagtayo ng mas malaking at mas malawak na sariling sibilisasyon na may sariling paninindigan at pananampalataya. Kung tutuusin, kakaunti ang katoliko sa kanila at marami ang tinatawag na protestante kasi nagprotesta nga sila sa lang ni Constantine the Great at ng ilang Freemasons na nagpasimula ng bagong doktrina noon na ginamit ng Katoliko. Kaya naghahanap din ng ibang paraan ang mga tagasunod ng sinuunang Freemasons. Kung hindi na nila magagamit ang relihiyon sa patuloy na mind control, kailangan nila ng isang secret manipulation para makontrol pa rin ang utak ng masa o yung mga kapos sa pinag-aralan at kaalaman. Isa sa mga grupong ito na ang kaisipan ay nagmula pa kay Hammurabi ang nagpasimula ng sarili nilang kaharian sa gitnang Asya. Sila ang Khazars. Tinalo nila sa digmaan ang imperyo ng Russia at Mongolia. Ang mga elitista tuloy ng Russia at Mongolia nagsitakas, dala ang kanilang kayamanan at nagsitago sila sa Europa at sa China. Ngunit ang mga napadpad sa China ay napilitan na namang tumakas noong kubkubin ni Kublai Khan ang China. Si Kublai Khan ay galing sa Mongolia. Ang bagong pinagtaguan ng mga tumakas ng mga elitista ay Japan. Ang mga elit na noon na ang aral ay matataas na uri ng teknolohiya na napadpad sa Europa ay nag-alok sa mga hari ng kanilang kaalaman upang mapakinabangan ng mga Europeo. Kaya ang karamihan sa elitistang ito mula sa Masonic people ay nakapangasawa rin ng ilang prinsesa na mga anak ng hari. Sila ngayon ang nagpasimula ng pamilya na naghari sa Europa. Ito ang Rothschilds family na mula noon hanggang ngayon sikreto ang paghahari at pagmamanipula hindi lang sa Europa. Bagamat pansarili ang kanilang layunin, malaki rin ang naiambag nila sa pag-unlad ng sibilisasyon sa European culture. Kaya naging dominante rin sa mundo ang Europe. Isa sa mga taktika ng pamilyang Rothschild ito ay ang itulak ang tao na magkaroon ng gyera. Dalawa ang pakinabang nila. Una, nakapagbebenta sila ng armas sa mga pinag-aaway-aaway nilang bansa. Ikalawa, habang may gera, nababansot ang pag-unlad ng mga bansang pinag-aaway-away nila samantalang sila patuloy ang pag-unlad bilang isang kontinente. Dahil walang gera, kumikita pa sila. Ganito ang ginawa pati ng Celtic people noon. Kapag nakakalikha na sila ng gera, sila rin kunwari ang kumukupkup sa mga taong walang masilungan. Kaya ang labas pa, sila ang nagbibigay ng proteksyon sa mga kawawa Bida sila sa mata ng marami, ngunit sila naman talaga nagpasisimula ng gulo. Sinasabi ng mga dalubhasa ng Rothschilds noon ay gumagamit ng pera sa ganitong layunin. Ang American Revolution ay pinondohan nila ngunit may aligasyon na ang perang ginastos nila ay ninakaw naman mula sa bansang India. Dito na itatak ng Freemasonry ay umusbong sa Amerika at naging bahagi ng kasaysayan nito ang problema lang sa demokrasya na kanilang binibitbit at ipinangangalandakan, nagdudulot ito ng magulong pamamalakan. Mahirap kasing kontrolin kapag lahat binigyan ng boses, kapag majority rules. Ang naisip nilang paraan para mapasunod ang marami, kinontrol ang currency o yung pera. Habang sila ang nagrarasyon ng pera dahil kontrolado nila, sila ang nasusunod. Ginawa nila ito sa loob ng 137 years. Kaya mahabang panahon talagang nalinlang ang maraming mga taong mangmang o kapos sa kaalaman. Noong hawak na ng grupong ito ang US Federal Reserve Board noong 1913, nagplano sila ng gera at natuloy nga ang World War I. Binuo nila ang Soviet Union para mabuwag ang Imperial Russia – Nadaig nila ang Germany at pinarusahan nila sa pamamagitan ng pagpapabayad ng malaki sa pinsala sa gera para malugmok sa utang ang mga Aleman. At muli lumikha sila ng gera. Ito ang World War II. Sa pangunahing layunin ay mababawasan ang populasyon. Ikalawang layunin ay pagkakitaan pa rin. At ikatlo, para mapalayas ang mga Hudyo sa Europa at sa Palestina. Pero ang isang kalahi ng mga Rothschild na nagangalang Adolf Hitler ay lumabis naman sa kanyang ambisyon. Gusto niya na magkaroon siya ng global empire. Gusto niya sakupin ang buong mundo at ang sentro ng kanyang magiging pamamahala ay ang Germany. Kaya si Hitler ang namayagpag noon sa kaliwat kanang pakikitigma sa World War II. So, lahat ng mga bansang itinuring niyang kalaban. Pagkatapos ng World War Two, ang mga Mason ay nagtatag ng United Nations pero hindi nila nakasama ang China at Russia sa tinatawag na Security Council members. Kung ang Europa ay may Adolf Hitler, sa Amerika meron ding Rockefellers. Itong pamilyang ito ay bumubuo ng mga plano kung paano alipinin ng mahihirap na Amerikano. Tahimik lang sila kung kumilos upang makontrol ang lahat at una nilang kinontrol ang media. Pati ang mga textbook publishing companies ay na-control nila. Dahil dito, dahan-dahan ang pagkalat ng kanilang pera na gawa nilang baluktutoy ng uri ng edukasyon para sa bagong henerasyon. Pinasikat nila ang tinatawag na science of economics. Sinasabi nila sa mga tao na ang gobyerno ay masama at ang negosyante ay mabuti. Ngunit kung iisipin natin, ang gobyerno ay nagre-representa ng mga tao at ang mga negosyante ay nagre-representa ng mayayamang tao lamang. Ang mga mula sa hanay ng mayayaman na binibigyan ng mga shares sa mga negosyo ay nagiging bahagi rin ng urig mapang-alipin. Samantalang ang mga nasa middle class na binibigyan ng trabaho ay napipilitang kumayod ng kumayod dahil malit ang kita. At dahil hindi pa rin sapat ang kinikita, ang resulta, ang mga anak nila ay pinadadala na lang hindi sa maayos na paaralan, no? kundi sa mga paaralan na hindi masyadong maganda ang sistema. Dito pumapasok ang uh, ginawang control ng Rothschild sa mga libro ang mga magulang na walang sapat na pera na pipilitang ipasok ang anak nila sa paaralan na ginagamit ng librong may mind control ng Rockefellers. Karamihan sa mga bagong henerasyon ay na-brainwash sa kanilang uri ng sistema. May mga taong muling lumitaw upang kontrahin ang ganitong pangaalipin dahil ginagamit na ang media, lalo ang telebisyon, para ma-brainwash ang kabataang manonood. Kumontra si Martin Luther King at si John F. Kennedy. Alam nilang mapapahamak ang kaisipan ng kabataan kaya sila kontra. Pero, pareho naman silang na-assassinate dahil sa kanilang sutil na paninindigan at paglaban sa naghaharing uri, ang uri ng mayayaman. Hanggang sa Pilipinas, umabot ang ganitong klaseng brainwashing kaya ang colonial mentality na mamayani sa maraming Pilipino. Ngunit hindi pala nila kayang linlangin ang lahat. Hindi nila kayang maisahan ang mas matalinong Chinese people at maging ang mga tao sa India. Hindi sila damay sa ganitong brainwashing kaya mabilis din lumaki ang kanilang bansa sa pagsasarili. Sa Sarami ng Chinese people na may higit bilyon na at sa laki na ng kanilang kapangyarihan, nangangalib ang pinasimulang secret society ng Illuminati ang Amerika ay malaki na ang utang sa China ngayon. Hindi na rin kumbinsido ang China sa World Bank at IMF o International Monetary Fund dahil alam nila ito ay kontrolado ng Illuminati o ng ano mga pamilyang nagpasimula ng ganitong kaisipan. Kaya nagtatag na ang China ngayon ng sarili nilang parang World Bank din. Ito ang napakalaking banta sa mayayamang bansa. Halimbawa, kung kumampi sa China ang buong ASEAN nation, ang ASEAN ay kinaaniban ng Pilipinas, Brunei, Malaysia, Indonesia, Burma, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia at Singapore. At uh, sumasali din bilang uh, uh, isang observant country ang East Timor, no? Kung lahat ng labing isang ito eh, magkakaisa sa pagsuporta sa China, magkakaroon ng problema ang ah, secret society. Kung mayroong sariling World Bank ang China, makakautang ang malilit na bansa sa Asia. Ang kapalit nito, madidiktahan ng China ang ASEAN countries para sa sariling pamumuno naman nila. Magtatagumpay ang Chinese people sa sarili nilang game of go. Ang game of go ay isang laro no, na ini apply sa totoong buhay. 400 years ago, sabi ng ilang uh, nagsulat sa kasaysayan, Naglaban ang pinuno ng isang dynasty ng China at ang pinuno ng Tibet sa Game of Go. Kaya nagkaroon ngayon ng sariling teritoryo ang Tibet at hindi sila naglaban ng mga tao nila nagpatayan. No? Utak lang nila ginamit. Ito ngayon ang estilong ginagamit ng China sa lahat ng sinasakop nilang teritoryo, ang larong game of Go. Hindi naman ako kontra ng Amerika ang ganitong taktika dahil nagkakaroon na ng duda ang mga bansang maliliit sa kakayahan ng Amerika at sa katotohanan ng uh, kung totoo bang sila ay kaibigan po o hindi na. Halimbawa, ang Vietnam, tiyak hindi ang kakampi sa Amerika dahil ginera nga nila. Tinalo nga ng Vietnam yung Amerika sa gera, di ba? Ang mga bansang dominante ang Islam sa Asian countries, hindi ang kakampi sa Amerika kasi idiniklara nga nilang terorista ang Muslim brothers natin. Eh, terorista ba yun dahil kumukontrol lang sa pagiging elitista ng Amerika? Nila makukuha ang loob ng mga ito. Kahit ang ilang Pilipino ngayon, duda na kung totoo bang kaibigan natin ng Amerika. Kasi tingnan nyo, pumasok ang China sa Panatag Shoal. Malinaw na pag-aari ng Pilipinas ang Panatag Shoal. Anong ginawa ng Amerika? Dumistansya sa halip na ipatupad ang Mutual Defense Treaty Agreement natin sa kasunduang ito, dapat nagdeklara na ng gera ang Amerika laban sa China kasi sinakop ng China ang isang isla na paglabag ito sa karapatan ng Pilipinas at ang Pilipinas ay uh, kaalyado dapat ng Amerika. Pero babalik tayo sa usapan na may utang ang Amerika sa China. At kung tutuusin, Siyempre, nag-iisip din yung mga leader ng Amerika, mas malaki ang magiging pakinabang ng US sa China kung hindi sila makikipag-away. Eh, ano ba naman yung Pilipinas? Dati na lang nauuto ito, di utu-utuin na lang nila. Win-win situation, hindi ba? Sa gitna ng ganitong katotohanan, ay eh, hindi na naman sumusuko ang maraming pamilya na nagpasimula ng secret society kahit pa magiging superpower ba ang China eh. No? Si David Rockefeller, at ang mga kaalyado nila katulad ng pamilya ni J.P. Morgan at ang Avril Harriman family na pinag-ugatan ng lahi ni na President Bush. May bagong sistema pa lang silang ginagawa para mapanatili ang pangalipin nila sa bilyong katao sa mundo. Sabi ng mga dalubhasa gagawa daw ng artificial Armageddon na magpapasimula ng tinatawag na War on Terror. Nakagawa na nga, di ba? Tinatawag nga nilang terorista ang lahat ng mga kaaway nila para masindak tayo mga ordinaryong tao. Habang nasisindak tayo mga tao na binabansagan nilang teroristang Islam, ipinakakalat din ng grupong ito ang iba't ibang uri ng sakit at kahirapan na sila rin ang may kagagawan. Kaya nagtataka pa ba kayo kung ba't pabalik-balik ang SARS, ang dengue at ang iba pang mga sakit? Ginawa nila yung epidemya paulit-ulit lang nilang isasabog pag gusto nilang manakot. At gusto talaga nilang manlipol ng tao no? para mabawasan ang lahi ng mga ayaw nila. Merong kumakalat ng mga balita sa internet ilang buwan na tungkol sa alien invasion. Isa na rito yung tinalakay nga natin noong September na, na tinalakay natin na merong mangyari ngayong September 2015 daw na pagsalakay ng alien sa ating daigdig. Marami tuloy ang natatarantang tao. Idinamay pa ang pangalipo, Francis sa isyong ito na naniniwala rin daw sa UFO. At uh, dadala daw si Pope Francis kay Barack Obama sa September sa panahong sinasabi ng marami sa internet na mayroong alien invasion. Sabi ng mga dalbasa, ito ay peking pangyayari na nililikha ng mga pamilyang ito para patuloy nilang linlangin ang isip ng mga tao merong mga nagalit na Illuminati members dahil sa peking anunsyo ng alien invasion ngayon supposed to be 2015 ng September. Kaya nahati na raw ang liderato ng Illuminati ayon sa mga dalabhasa. Ang rebelding grupo ay pinangungunahan daw ni J. Rockefeller at mas maraming umalyalo sa kanya mula sa Rothschild's family. Gusto nilang ibagsak si David Rockefeller gusto nilang masabotahe ang monopolya ni David sa langis sa buong mundo. Noong magpasimula si David ng gera sa Iraq, hindi na raw nagbigay ng tulong ang pamilyang Rothschild bilang pagkabinga kay J. Rockefeller. Nagawa pa rin daw ni David Rockefeller na kunin sa Japanese government ang kontrol sa mga bangko ng bansang ito. Noong pumalag daw ang Japan sa ginagawa ni Rockefeller ni David, no? pinagbantaan sila na gagamitan ng high-tech na armas. Anong high-tech ito? Kaya raw lumikha ng lindol sa Niigata, Japan. Kaya natakot ang Japanese. Pero hindi pa rin hihinto ang unti-unting pagbagsak ng ganitong uri ng pagmamanipula. Sabi ng mga dalubahasa, kahit hawak ni David ang pera ng Japan, hindi pa rin siya nakatitiyak na magtatagumpay ang Illuminati dahil nga sa nasira ang plano niya na magkaroon ng malawakang gera sa Iraq dahil hindi naman sumuporta ang Rothschilds. Unti-unting bulgar na inside job pala ang Twin Tower attack o yung binansagang 911. Ito'y binibintang na kagagawa ng pamilya ni Bush bilang bahagi ng plano ng Illuminati. Kasama pala sila sa pamilya ng mga nagpasimula ng secret society na ito. Ang Russia hindi na rin naman na ah, kayang mamanipula ng Illuminati. Pinalayas na nga sila ni Vladimir Putin at ayaw nang umalyado sa kanila. Kaya ang hawak na lang daw ni David Rockefeller ngayon ay North America at England. Sabi ng nakausap nating matas na opisyal ng gobyerno, dumidistansya na rin ngayon ang England dahil hindi naman nagdudulot ng kaunlaran sa kanila ang ganitong layunin. Kung magkakaroon daw ng bagong gera ang Amerika, saan mang bansa ito lumaban, hindi na raw sasali ang maraming European countries kahit na sila'y kasapi sa United Nations. Kaya lalakas talaga ang China sa analysis ng kausap namin government official. Ha? Sa hindi malayong inaharap, talagang superpower country na siya. Dahil isa na lang halos ang kalaban niya, yung Amerika. Ang maraming impormasyon sa artikulong sa artikulong uh, aming uh, nasasaliksik ay mga research na pinanggalingan ay may matataas din na katungkulan sa Japan, China at Russia bukod sa mataas na opisyal din ng ating pamalan ang nakausap ng kasindak-sindak bukod sa ganitong bagay. Dahil sa pagsisiyasat na ganito, naiisip natin na kaya din pala natin kontrahin ang nakasisintak na plano laban sa atin ng kung sino man kung magsisimula lamang tayo magsaliksik sa tunay na kasaysayan ng ating daigdig, ng ating sangkatauhan. Kapag marami na tayong alam, hindi na nila tayo malilinlang at hindi na malalaso ng isipan maging ng ating kabataan. Sabi ng direktor ng isang paranormal TV series na si Bex Farmer, hindi naman siya naniniwala sa multo. Parang katulad lang siya ng mga tao sumasakay sa mga kwento. Parang trip lang. Kaya nang minsan magkaroon sila ng shoot sa lumang haunted castle sa Staffordshire, England na tinatawag na Tutbury Castle. Baliwala kay Palmer ang kwento ng ilang medium kaya ni Derek Acora na nagsasabing mayroon silang nararamdaman. Pero habang nag-uusap sila, nagulat ang babae. May nakita siya sa dingding. Itinuro niya. Humarap ang cameraman at kinunan meron na nakita ng anino. Nang gumalaw ito at parang naglakad, nasintak na sila. Merong nagsasabing kaduda-duda yun kasi meron silang ginagawang show. Masama namang daw, gawa-gawa lang para pag-usapan ang kanilang programa. Ngunit nagkaroon ng twist ng usapan kasi nung itanong ng bantay ng Kastilyo na si Leslie Smith kung anong itsura ng anino, hindi larawan nila. Pinakita pa ni Smith, na ah, pinakita pa kay Smith yung video. Ayun, sinabi niya, ayun, ang madalas na nagpaparamdam sa kanya kapag mag-isa lang siya sa pagbabantay bilang curator. Kaya nagkaroon pa rin ng biruan na baka itong bultong ito gustong mapasali sa TV show. Kaya lumitaw nung merong kumukuha ng video. Adi sa kasindak-sindak ilalagay namin i-upload namin no? ipapaubay namin sa inyo ang pag-obserba para kayo na lang na magsasabi kung ito ba'y peke o totoo. Dahil hindi namin mahuhusgahan ito. Mamaya po, silipin ninyo. negosyo para sigurado at uh, ah, uunad kayo marami nang sumubok meron kaming hotline 0920 903 0601 mag text po kayo mag iwan kayo ng inyong pangalan at contact number at uh, pwede kayong kausapin ng mismong Royal business club para malaman kung paano kayo magsisimula ng tamang negosyo na ikaunlad ninyo. 0920 903 0601 ibigay muna namin sa inyo yung ilang tanong tungkol sa panaginip at kababalaghan. At ulitin natin, ano, may mga nagsasabi na bakit daw <clears throat> hindi nilang pagsamasamahin yung mga sagot namin sa tanong pare-pareho din lang naman daw. Hindi naman no pwede yun kasi magkakaiba pa rin ang sitwasyon ng bawat panaginip. Unique po ito sa bawat tao. Hindi namin pa pwedeng pagsamasamahin lang ang sagot dahil maliligaw naman tayo sa analysis natin yan. Hindi pare-pareho ang panaginip kahit iisa ang object o, o yung symbolism. No? Kaya patawarin nyo kami pero kailangan namin isa-isayin lahat. Katulad ng uh, tanong ni Christopher Berdol, um, hmm, matagal na ako nakikinig sa programa. Niyayaya ko rin na makinig ang mga kaibigan ko sa kasindak-sindak. Yung aking palaginip po, oh, nakita ko lolo ko at lolo ko. Nakausap ko, pero patay na sila eh no uh, nakaraang buwan pa namatay sumunod naman ang lolo ko namatay no? sumunod na buwan din ano bakit kuya sila nakaw sa aking panaginip at sana po i-topic niyo yung Bermuda Triangle maraming salamat Chris ang Bermuda Triangle ay na-topic na namin pero pwede pa rin natin pag-usapan sa susunod na pagkakataon. Ano bang sagot sa kanyang panaginip? Eh? Mm, Chris, marahil eh, naaalala mo yung mga masasayang araw mo kasama yung mga uh lolo at uh, lola nung nabubuhay pa sila. No? Suriin mo rin mabuti baka may mensahe silang nais ipahatid at sa pamamagitan nga ito ng iyong panaginip. Sabi ni uh, Hamshar uh, Atas, uh, taga Davao ako, tatanong ko lang, yung nangyari sa wife ko. Kapag may mga bagay kasi na nangyari o nagagawa namin, pag may nangyari lagi sinasabi sa akin, alam mo parang nangyari na to nagagana po ito palagi. Sana po mabasa nyo. Lagi ako nakikinig ng kasintak-sintak. Pabati na rin lang sa papa ko at sa brother ko sa La Huerta, Paranaque, sa mama and sister ko sa Cotabato City at sa wife ng and baby ko na kasama ko ngayon. Salamat. Ako si Hamzarul Latas. Deja vu. Di ba yung nangyari sa kanya? Deja vu parang palagi mong mm. nakikita na, ah, oh, nangyari na to. Meron tayong tinalakay nung nakarang buwan na sa sobrang inis ng tao dahil araw-araw, deja vu, ha, nangyayari. Nakikita niya na nauulit pa. Mm, nagpa siya na siyang tumira mag-isa at ayaw niya nang pumunta sa eskwelahan. Dahil parang alam niya na lagi ang mangyayari, nainis siya sa buhay. Sana hindi ito mangyari sa iyo ha huwag kang mainis kung nakikita mo na parang napanood mo na ang lahat. Nangyayari sa wife niya naman. Yung wife niya yung makakaranas. Sabi mo sa wife mo, mm-hmm. normal na lang yan. Huwag mong intindihin. <clears throat> si uh, Eman Villegas, good evening Sir Benji. Pwede po bang uh, pakiguess ninyo si Sir Adam Reyes para on the spot po niyang masagot ang mga tanong tungkol sa paranormal? Um, iniiwasan namin yung mga on the spot na ganyan kasi nung nagsisimula ako, sinubukan ko ito. May mga taong walang magawa na alam nating walang katinuan yung mga sinasabi. Napapagalitan tayo ng management. Baka mawalan pa tayo ng show. So, hindi namin pwedeng basta pagbigyan na. Kasi, minsan, yung sinasabi, weird na weird na na, hindi na totoo. Halata na nagsisinungaling. Yung iba naman, paiba-iba yung kwento, walang consistency, nakakagulo lang. So, kaya kailangan ang usapan, idinadaan eh, natin sa manuscript, no? Para pag kami naman ang sinita ng management, may manuscript kami papakita. Ito yung sinasabi ng mga tao, hindi namin invento yan. Yun lang proteksyon namin para hindi kami masibak sa trabaho. Si Mark Angelo Dalisay, good evening kasindak-sindak at sa mga nakikinig ng programa ninyo ngayong gabi. May, uh, may isushare lang po ako sana nangyari sa akin at hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong palaisipan. Nangyari po ito noong nanonood ako ng TV, maghahating gabi na yun. Ako na lang ang gising at lahat ng kasama ko sa bahay, nasa taas na ta ah, ng kwarto nila tulog na. Ang pwesto ko ay nakaupo po ako sa set namin. Nakatalikod po ito sa pintuan at habang nanonood ako, bigla akong napasigaw ng aray dahil naramdaman ko na may pumaso sa akin. Eh. Bigla po akong tumingin sa likuran. At uh, sa likod ko po nga po ay may pintuan, nakabukas pa po ng kaunti. Sumilip ako sa labas at pinagmasdan ng katabing bahay namin. Pagtingin ko po sa kaliwa, wala namang tao at sarado na sila. Patay na ang ilaw. Ganon din yung katabing bahay sa kanan namin. Tinignan ko rin ang labas ng gate namin pero walang tao sa kalsada. Nang tinignan ko po yung paso sa akin, bandang likuran ng braso ko, hugis bilog ito. Sobrang hapde na parang pinaso talaga ako ng sigarilyo. At ng aking inamoy, ang amoy po nito ay parang agwa oksinada na inilalagay sa sugat. Nagtaka po ako at pumasok na sa loob ng bahay. Tumaas po ang balahibo ko dahil uh, first time makaranas ako ng ganun, nasaktan ako. Kinabukasan po, nagsugat ito ng hugis bilog na parang pinaso nga ng sigarilyo. Ilang araw din ito nagtagal. Ano po kaya iyon? Hanggang ngayon ay hindi ko pa din po alam. Sana ay mabasa niyo more power. Ang, pa- ang pakiramdam niya parang may pumasa sa likod pumasok, niya. nagkasugat. Wala namang Tapos ah, tao. nagkaroon ng sugat. Yung, yung karanasan ito, hindi ito panaginip eh. Mm-mm. Totoo niyang naranasan ito. Ah... Uh, sa ngayon, hindi ko malalaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya dahil hindi ko nakita yung sugat niya. Pwede lang nating isipin na talagang merong sumakit sa likod niya. Akala niya paso. Pwede ito ay isang concentrated na mga fung, fung, fungi na lumitaw na lang doon sa isang parte ng kanyang mm-hmm. Sana katawan. Sana niya na rin bago kumaling. Para sa susunod na mangyari sa kanya mm-hmm. ito, pa-check niya. Kasi may, meron talagang mga pagkakataong nagkakaroon tayo ng sugat na akala natin kababalagan pero yung pala dahil lang sa bakterya o kaya sa mga fungus ganun. So, pa-check mo na lang. Huwag ka kagal mag-isip na may paranormal na nangyari. Hindi namin nakita yung sugat nyo kaya hindi namin mahusgahan. Kung ano talaga nangyari. Mm. Si Lovely Joy Bateliano may ipinadala siyang larawan at hindi daw niya talaga alam kung bakit nagpakita yan no? sa loob pa raw ng bahay nila. Wala naman pong taong noong araw na yun at nagkakasiyahan kami sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung paridolya dahil medyo blurred yung picture na pinadala mo sa amin, Lovely, no? Pero, Ma-effect din kasi ng pagka-blur sa ilaw, tapos may mabubuong uh, imahe. Pero hindi kami nagdududa sa lahat ng mga nagpapadala rito ng picture nila at mga mm-hmm. Hindi ko sinasabing basta na lang sila nag-iimbento ng ganun. Mahirap din naman. Hindi lalagay namin sa kasintak-sintak Facebook page. Tapos kukunin natin ang opinion ng lahat. Dahil doon, magigates natin kung paano nila tinitingnan ang pinadadala ninyong mga larawan. Kaya salamat kay Lovely Joy mm-hmm. Lagata Batillano sa kanyang inishare na picture sa atin. Si uh, James Rui Legaspi, maring share ko lang pong aking karanasan kaya ako nagsimula mag-aral about sa paranormal po. Isang gabi, alas 8 po iyon, nagising ako at nakita kong isang anino na hugis tao in perfect shape, madilim po sa bahay namin, halos magtatatlong taon halos magtatlong taon din walang kuryente, no? Sa bahay namin na yon, marami po akong karanasan na ako lang po ang nakaranas. Tanong ko lang, totoo po kaya na shadow people yon o guni-guni ko lang? Ayoko po kasing mag uh, kumuha ng picture kasi baka magambala, nanahimik na. Pero mula po noon, ayoko na lang basta mag sa amin. Waring may nakabantay po palagi at uh, tumataas po yung senses ko. James, ganito. Isa-isahin ko yan, ha? Sabi niya, kung bagong gising siya, nakakita siya ng anino. Highly probable na hypnagogia. You know, bahagi pa ng panaginip mo kasi kagigising mo lang eh. Ngayon, sinasabi mo natatakot ka kasi parang feeling mo lagi merong kung ano man sa inyo, eh, eh yung sarili mo ang nagdadala ng takot sa iyong puso at isip, no? Tapos yung ayaw mong kuno ng picture dahil baka magambala lahat ho ng kaluluwa pag nagpapakita kaya may camera ka kaya wala nagpapakita sila kasi nagagambala ang buhay nila eh, sa kabilang buhay meron silang mga mensahe na isiparating at kailangan tulong natin hindi sila nagpupunta rito sa ating daigdig para manakot sila ay nagpaparamdam dahil merong mensahe na dapat matulungan natin sila. Kaya anong ikinakatakot natin kung kukunan natin sila ng picture halimbawa? kahit hindi na sila kuha ng picture, nagagambala talaga sila. Dahil kung hindi na sila nagagambala, hindi na nila tayo papakitaan, pat hindi na sila magpaparamdam. Yun ang totoo. Kaya wala rin talaga tayo sapat na dahilan para matakot sa multo. Kaya lang, dahil hindi natin naunawan kung ano ang ibig sabihin ng kaluluwa, hindi natin naunawan kung ano ang ibig sabihin ng kabilang buhay, natatakot tayo pag mayroong nararamdaman o may nakikita. Ganun lang po yun. Mm-hmm. <clears throat> Siya, uh, MR Ruzy Debs. Good evening, Kuya Bench at Ate Dea. Tanong ko lang po yung panaginip ko na uh, nahulog, may nahulog po na sasakyan. Hindi po malinaw kung sasakyan po ba na panghimpapawid o sasakyan na auto, autocar mula po sa langit o mula sa papawirin. Pero hindi po ito pabulusok. Um, paikot-ikot po ito sa ere hanggang sa bumagsak malapit sa aming bahay. Pagbagsak nito, may narinig akong pagsabog at mga pagtangis ng mga taong nasa pool nito. May tumalsik din pong nag-aapoy na bagay sa isa pa naming kapitbahay. Tumama po ito sa motorsiklo niya at umandar ng kusa. Dumaan sa aking harapan, tumama sa gate ng aming kapitbahay din po hanggang sa sumabog. Inaya po ako ng mga tao na sumilip sa nahulugang bahay pero ayoko. Sinabi ko kadiri kasi wasak na nga po yung mga katawan ng mga tinamaan. Ang lugar po na pinangyarihan ay ang dati naming tinitirhan. Napaka-vivid ang kanyang... Na ngayon po ay uh, kuya at asawa niya, niya lang ang nakatira. Sana ay masagot ninyo ang aking uh, panaginip. Lagi ako nakikinig more power. Okay. Ang panaginip po ay nagre-representa sa takbo ng iyong buhay, no? Marahil kailangan mong uh, mag-slow down at pag-isipan mong mabuti at mal- ng malalim, no? Yung mga gusto mong mangyari talaga sa iyong waking life. Baka masyado kang nakafocus dun sa minimithi mong uh, goals at yung mga tao na malapit sa iyo ay hindi mo na napagtutuunan ng pansin. Sabi ni Vincent Valentin, tatanong ko lang yung panaginip ko, nakakita ako ng maraming bituin. Ang gaganda, mm mga usok na nakapaligid sa iba't ibang bituin na makukulay. Sa panaginip ko, marami akong taong nasa labas ng bahay namin. Nakatinga na sila. Maraming salamat mm-hmm. po. Vincent, ipinapahiwatig ng iyong panaginip yung uh, mga pinapangarap mo sa buhay, no? Dahil sa pagiging idealistic mo, ipinauubaya mo na lang sa may kapalang mga mabubuti o masasamang uh, mangyayari sa iyo. Pio Lodi Ligiso San Piolo Nasa Bicol po ang kapatid ko habang ako'y nandito sa Muntinlupa na naginip ako na naliligo ang mama ko at mga kapatid ko sa ilog sa Bicol. Ang saya nila, biglang nalunod yung tatlo kong kapatid na babae. Yung isa kong kapatid sinagip. Silang tatlo pagkatapos nalunod din yung kapatid ko na sumagip. Namatay siya. Naputol ang panaginip ko dahil tumawag ang mama ko sa cellphone at ibinabalitang nasa ospital yung tatlo kong kapatid habang yung isa nawawala pa dahil nalunod. Totoo pong namatay ang kapatid ko sa pagkalunod. Ano ba ang kahulugan Tapos na panag tapos na napanaginipan ko na buntis ako at masaya-masaya ako samantalang wala naman akong karelasyon. Sana masagot niyo. Teka, iba yung buntis ah. Na naginip siya na may nalulunod siyang kapatid tapos nagising siya na tumatawag yung nanay niya at sinabi na yung tatlong kapatid niya may sakit at yung isa nalulog nga ano. Parang precognitive dream. Advanced information ang ibinigay ng kanyang isip. Tulog pa lang siya, sinasabi na ng subconscious mind na may nangyari. No? Ah, so, pagising niya, ibinalita ng nanay niya yung totoong nangyari. No? Pero kapag nakakita ka ng nalulun sa panaginip, kung walang totoong nangyari, no? Kung hindi ito precognitive dream, ito yung nagpapakita ng ugali na nawawalan ka na ng identity para nagpapabaya ka na sa iyong sarili. Suriin mo nga mabuti kung ano yung mga bagay-bagay din na ginagawa mo na parang nakakawala na ng siguro respeto sa pagkatao mo. Pero yung pagdadala ng tao, ito ay uh, panibagong proyekto, panibagong simula, o pagbabago sa ugali na maaaring nangyayari sa iyong waking life. No? Magkaiba yung dream niya, ha? Mm-hmm. yung tungkol sa pagbubuntis niya na wala naman siyang asawa, at saka yung lunod na nagkatotoo. Si uh, <clears throat> Ernesto Flores, good evening kasendak-sendak. Sana po ay ma-research ninyo ang tungkol sa mall sa may alabang na dati pong sementeryo. Marami na po kaming naririnig na kwentong kababalaghan at mga pagpaparamdam. Pero iniiwasan lang namin. Crew ako sa isang fast food chain doon. Uh, may uh, isang pagkakataon nga habang uh, nag... Uh, o, Siguro na, nag-aayos ng alames, ano? Parang may bata po na tumakbo. Naka-t-shirt siya na luma at shorts. Sa gilid po ng mata ko lang ko siya nakita o yung peripheral vision niya daw. Pero paglingin ko, paglingon ko, wala naman po. Posible po kaya ang aking nakita. Sana ay mabigyan niyo po ng sagot ang tanong ko. Sa dami na ng kwento tungkol sa mga <clears throat> multong nakikita dyan sa... Ano bang pangalan yan? Star Mall ba yan? Star Mall ata or Metropolis ata yun. Metropolis, ah. Mm-hmm. Nag-try na kami, nag-try na kami magpunta dyan, pero bawal kasi mag-ghost hunting, eh. hindi kami pinayagan. Alam mo, dahil sa orientation na yan, na maraming multo, kung minsan yung pagod mo, na papagod ka at uh, nagkakaroon ka na ng parang mga pangitain, hindi natin masasabing may kababalaghan na nga. Dala lang ito ng takot at guni-guni dahil sa orientasyon nga na itong mall na ito maraming multong lumalabas dito hindi naman natin sinasabing wala din ano sabi nga ni Adam sa amin sabi ni Adam Reyes kung minsan nga sa bawat sandang tao sa mall eh baka isa ron multo hindi na mabilis ang mata mo madali man daw malalaman ng multo eh pagka nakaangat ang paa sa sahig habang naglalakad pero wag kang matakot masyado sa takot masyado si Ernest eh ah, kahit mag-isa ka lang sa pagtatrabaho dyan, wala namang masama kung totoo may multo eh. Hindi naman nang aano yan eh. Tayo lang kasi, masyado natin sinisintakan sa sarili natin, kaya tayo nagkakaroon ng problema. Lagi kong binibilin sa lahat kung may nakikita kayo. Huwag yung peripheral vision. Pag nakikita nyo sa gilid ng mata ninyo na meron, humarap kayo. Kung nadyan pa rin, eh, sampalin ang sarili sa bunutan ng buhok. Kurutin ang pisingi kung nakita niyo gising talaga kayo at nasa harapan niyo pa, kausapin niyo. Kausapin niyo, kahit hindi siya mukhang tao, kahit mukha siyang impacto, kausapin niyo. Pag sumagot siya, no, meron na tayong number one na indication. Mm-hmm. No, nagkaroon ng interaction eh. Tanungin mo kung sino siya. Pag na-identify niya sarili niya, number two indication. Na-identify niya sarili niya. Number three, alamin mo yung anong mga kailangan niya. Pag na, nakita mo na, tanong mo kung nasaan tayo ngayon. Pag alam niya yung, yung three-dimensional direction sa kanyang paligid, multo nga yun. <laughs> Kasi yung tatlong element, no, alam niya yung 3 alam niya yung identity niya, meron siyang interaction sa kausap niyang buhay na tao. Multo yun. Ay eh, pagka ganun, napakaswerte natin. Pero mo, mahirap pag usap sa multo, kinakausap ka ng multo. Privilegio dapat yun, hindi dapat kinakatakutan. Si Marisol Ponce, Hello po, listener ako ng Kasendak-Sendak. Gusto ko lang sanang itanong aking panaginip. Nag-apply po ako ng work ngayon at nanaginip po ako na nasa classroom ako. At parang nag exam ka- kami. Uh, may teacher sa unahan at sa likuran. Nagbabantay ano kayang ibig sabihin nito. <clears throat> Maricel, may pakiramdam ka na hindi mo pa nagagawa yung, uh, yung mga gusto sa buhay o at kumbaga na-frustrate ka lang dahil hindi mo nga ito matupad. Kailangan mo ng malinaw na direksyon para matamas ang iyong ninanais. Sabi ni Janus Coranan, Tanong ko lang, anong ibig sabihin ng dalawang panaginip? Number one, sa bahay namin pinatay ko ang gamit pinatay ko gamit ang kutsilyo yung miyembro ng pamilya ko pati mga tao hindi ko kakilala. Number two, habang nakaupo ako sa sala, nakita ko si Sir Benji at si Ma'am Diana lumabas sa kwarto namin. Bumati naman ako sa inyong dalawa. Nagulat ako na nag-iiba ang mukha ni Sir Benji. Doon ko na-realize, panaginip lang pala. At doon nagising ako. Anong ibig sabihin ng panaginip ko? May sama ka ng loob, nagpapadala ka ng mensahe, no, nagpapa, baka meron kang kasamaan ng loob sabi ng subconscious mind mo, meron kaya tang dapat ayusin, no? Baka may kinalaman to sa iyong pamilya. Baka meron kang mga taong nakakaalitan. Hanggang sa panaginip mo, nadadala mo. Nagre-represent ang panaginip sa itinatago mo kasi emosyon, no? Yung tungkol naman sa amin na nakita mo, yung mga taong pinakikinggan mo sa radyo na katulad namin, eh, napapanaginipan mo na, nangangahulugan na meron kang mga bagay na pinaniniwalaan sa aming mga sinasabi na maaaring yung paniniwala mo na i-apply mo na sa iyong buhay o i-apply mo o balak mong i-apply sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Si Jenny Botacario, wala pong pali ang pakikinig ko sa inyong programa at uh, ah, nakaugalian ko na rin pong i-record ang bawat episode. Paulit-ulit ko po itong pinapakinggan. Maraming salamat sa pagbasa, sa pagbasa ng aking mensahe. Uh, sana po magtagal at humaba pa ang inyong airtime. Nakakabitin po kasi. Sobrang addict na po kami sa kasindak-sindak. Maraming salamat. Pag ginawa, Sabi ni Jenny. Pag gumawa ba ako ng daily na 30 minutes, daily rin ba kayo makikinig? baka wala rin ngayong panahon. Tama na yung once a week. Kasi susubukan kong gumawa ng daily. Susundan, susundan nyo ba ako? <clears throat> Patunayan nyo lang. Mapapagod ako lang baka hindi naman kayo sumunod. <laughs> Pero kaya namin gumawa ng 30 minutes a day kung gusto nyo. Di ba? Tingnan natin. Uh, sabi ni James Baruga, tanong ko lang yung panaginip ko Nananaginip ba ang bulag? Kasi ang feeling ko lahat ng lumalabas na imahe o pangyayari sa ating panaginip ay yung mga bagay na nakikita o napapanood natin. Kaya natatanong ko, nananaginip ba ang bulag? Siyempre, hindi naman porket bulag, walang imahinasyon. Hindi naman porket bulag, walang images. Yung kinikwento, may mga bulag nga nanonood ng sine eh. Huwag kayong, hindi ako nag, nagbibiro ang pangalan niya si Andrew, kumpare ko siya. 20 years ago, doon ako nakitira sa bahay nila. Eh, peh, pagka naglalakwatsa siya, nagbubulakbol siya eh. Hindi siya pumapasok sa eskwela. Nanonood siya ng sine. Kinikwento niya sa akin kung ano napanood niya. Eh, total blind nga yan eh. Ibig sabihin, ang konsepto nila ng mga imahe, nadadampot nila sa mga impormasyong naririnig sa atin. Kaya kung mananaginip sila, yung imaheng na ibigay natin sa kanila, yun yung makikita nila doon sa kanilang panaginip. Tsaka isa patandaan mo, James, lahat ng tao may third eye. Diba? Hindi natin masasabing wala talaga sila na vision totally. Sabi niya, Adonis Tamisin, good evening kasindak-sindak every Sunday ako nakikinig. Pwede po bang pakitopic niyo po yung New World Order at yung chip na ilalagay sa kamay na pag meron na puno ni uh, under ka na kaya Satan. Yun lang po, God bless and more power. Ah, uh, okay. Yung concept of Satan, concept ng kasamaan. Pero yung tungkol sa New World Order na chip, marami na kami tinalakay tungkol sa bagay na ito, no? Alam nyo, kahit na walang ilagay na chip, para mapasunod tayo. Nauuto na nga tayo, pinag-usapan na nga natin doon sa unahan ng programang ito na malalim talaga yung plinano ng pamilyang ito eh para mangalipin sa sangkatauhan no? na sa nilami dami ng pwedeng gawin sa pera nila bakit ang naisip pa nila yung ganitong klaseng gawain napaka-evil di ba kasi yung concept natin ng evil eh, nirunugtong natin kay Lucifer o kay Satanas kaya itong nagpasimula ng ganitong gawain, ang tingin natin sa kanila napaka-evil talaga eh. Pero, tingnan natin kung sakaling magtagumpay ang China na maging superpower, baka nga malansag ang kanilang samahan. Hindi mm-hmm. natin alam kung hanggang saan ang mangyayari sa ganito. Basta ang malungkot, bawat gera, damay tayo maliliit. May pinadalang larawan si J.R. Panyes kasi naksinak, ano po kayang klaseng creature ito, no? Nakuha ko ito sa dagat ng uh, Lapu-Lapu City, parang alien creature. Sa dilim po umiilaw ang mata niya, kulay asul. Ano, hindi yan, hindi creature yan. Yung uh, alimasag sa ano, ang kahit na ano, kahit na maliliit pa lang yan, maliit pa sa munggo, umiilaw na yan sa gabi. Um, parang ano to, eh, alimasag bato. Napakasarap nito pagka ginataan. Hindi ang creature. Ang pangit lang kasi ng itsura. Dahil ang, ang alimasag kasi, pulido. Eh, ito, bako-bako eh. Mm-hmm. Kasi nga, parang sa bato siya lumaki. So, yung environment niya, natatangay siya. Isa sa paraan ng camouflage din kasi yun eh kung doon ka lumaki sa ganung environment, dapat magmukha kang kakulay ng environment para hindi ka madaling maging prey ng mga predators. Parang ganun. Kaya matakot dyan. Kung, kung, kung may, merong mga ganyan na hindi pwedeng kainin, tandaan nyo lang, hindi basta kinakain. Merong mga ganyan na nakakalason eh. Hindi ko alam ang tawag sa Tagalog, basta doon sa Bicol, pag sinabi nakakaudong, hindi kakainin. Pero itong pinakikita nyo sa amin, eksaktong ito, kinagataan ito eh. Pagka, ano, pagka binasag mo na ang shell niyan, malaman niyan. Yung susunod na babasahin namin, maya-maya na lamang po at uh, marami-rami pa tayong pag-uusapan. Eh, magbibigay muna tayo ng uh, mga nangyayaring kwento sa science, iulat sa atin ni Dea. Babalikan pa natin ang maraming tanong tungkol sa panaginip at kababalagan. At yung mga sampung banda na sinabi satanista, pag-uusapan natin bakit sila tinawag ng mga satanista. Ano ba yung uh, ah, ay iuulat mo ngayon dito tungkol sa science? Isang lalaki ang bumisita sa Asheville, isang syudad ito sa North Carolina sa USA, ang nagsama ng kanyang aso sa isang bahagi ng magubat na kalsada. Mayroong kinakahula ng kanyang aso habang kinukunan niya ito ng video. At nasumpungan nga niya at nakuna ng video ang isang nilalang na kung tawagin sa kanila ay Bigfoot. Iyon ang kinakahula ng kanyang aso at kumaripas. Ang hayop ng takbo ng mapagtantong kakaiba nga ang nakikita nitong nilalang. Kasama ng lalaking si Eric Walters ang kanyang asawa para sa isang weekend holiday sa lugar. Umupa sila ng isang cabin at isang umaga nga ang kanyang aso na si Zippy ay isinama niyang pumasyal sa nabanggit na kalsada. Nang una nilang panoorin ang video, inakala nilang isang bear o oso ang nilalang na kinahulan ng aso pero sa masusing pag-oobserba katulad nga ito ng kinatatakutang Bigfoot. Ang Bigfoot ay isang alamat sa maraming sulok ng daigdig. Meron sa Australia, sa Tibet, China, Amerika at meron sa mga bansa sa Europa na iba't iba nga lang ang tawag. Pero iisa ang itsura batay sa kwento ng mga nakakakita. Tao ang likod pero kilos tao. O, tao ang kilos pero mabalahibo at mas malaki kaysa sa tao na parang higante. Kagaya ng maraming komento ng mga hindi naniniwala sa Bigfoot, sinasabi nila na baka raw pinasuot lang ng maskara at damit ang nilalang na nakuna ni Eric Walters para palitawin na merong Bigfoot sa Asheville area. I-upload namin sa Kasindak-Sindak Facebook page ang video. Kayo na po yung bahalang humusga. Samantala kung napanood niyo ang pelikulang Matrix, ang konsepto nito ay nasa loob ng computer lang ang mga tao at kontrolado ng kung sino man ang computer simulation na ito. Pwede raw na totoo ito sabi ng ilang siyentipiko. Naglalaro kasi sa isip nila, paano kaya kung tayong mga tao ay nilikha lang ng mga extraterrestrial at ang ginagawa natin ay isa palang computer simulation lamang. Baka pinagmamasdan pa rin nila tayo na Parang mga laruan lang mula sa dako paroon, hawak nila ang kontrol sa atin. At baka nga raw ang ating planeta ay isa ring simulation ng advanced extraterrestrial ways. Ito ang sinabi ng philosopher na si Nick Bostrom, director ng Future of Humanity Institute sa Oxford University. Sinabi niya na parang motherboard ng computer ang utak ng tao na, nakaprog- na nakaprograma na ang mga software at maaaring ang mga sinaunang tao ay ganito ang kanilang ginawa. Maaring sa unang tingin, parang napaka-imposible ang sinasabi ng scientist at uh, philosopher na ito. Pero hindi natin matitiyak hanggat hindi natin nakikilala ang mga sinasabing extraterrestrials na naririyan lang at nakamasid sa atin. Paano raw natin malalaman kung tayo ay may likha lamang ng mga alien na ito bilang computer simulation? Sabi ng fiction writer na si David Brin, masasagot ito kung matutuklasan ang isang teorya. Ito ay kung merong opening na matutuntun para makita ang lahat ng software sa ating atom sa katawan. Lumulutang ang ganitong mga tanong at guni-guni dahil sa bago na namang tuklas na gadget na tinatawag na Oculus Rift. Ang Oculus Rift para itong headset na ang vision ay magbibigay ng maraming detalye sa taong magsusuot nito. Kumbaga virtual reality, no? Kapag sinubukan daw ng isang tao na isuot nga itong Oculus Rift, ang kanyang eksperyensya ay magiging kakaiba. Papasok siya sa mundo ng computer na parang totoong totoo na siya ay naroroon. At dahil ganito nga ang resulta ng bagong gadget, inisip tuloy ng ilang philosophers na baka nga naiisip natin ng ganitong imbensyon dahil talagang ito ang eksperimentong ginagawa sa ating mga extraterrestrials. nagtatanong si Romel Lopez Lorete, sino raw ba ang pinaka kilalang satanic band? Sa aming pagsasalisi, wala namang particular na pagbabatayan kung gaano sila kasatanista pero may mga nakuha kami sampung nangunguna. Ah, ito may mga dahilan binigay. Sila ipawang bahagi ng heavy metal era pagdating sa tugtugan. Ano? Isa-isa natin din. Nanguna sa listahan ng Nate Frost, ang Nate Frost ay pinangungunahan ng Scandinavian lead singer na si Carpathian Forest. Ang tunog nila ay may halong ingay ng lagari at ang mga tugtugan nila ay parang may obsession sa necrophilia. Ang mga titulo ng kanta ay Satanic Victory, Slots of Hell, Mass Destruction. Lahat ay mula sa 2004 album nila na Blood and Vomit. Noong 2006, naglabas pa sila ng album na parang may mga torture ang kantang Primitive Death, Goat Worship, at Satan is Endless. Uh, Satan is Endless, Satan is Timeless. Ang uh, Morbid Angel ay nakabuo ng most evil-sounding heavy metal music. Ang grupo ito ay nagmula sa Florida, USA at ang kanilang orientation ay ang okultismo at ang pagsamba sa mga halimaw o beasts. May mga kanta silang ancient incantation at witchcraft ang tema. Naging matagumpay sila sa pag-release ng death metal album sa tulong ng Warner Brothers. Ito ang 1993 album nilang Covenant na hanggang ngayon ay best-selling death metal album of all time. Si Thomas Thorne o mas kilala bilang si Buck Ryder sa American rock band na may Life with the Thrill Kill Cult ay bumuo noong 1991 ng kakaibang alternative electro-industrial metal band na ang mga miyembro ay itsurang Evil mula sa Wisconsin. Ang mga kanta ng Electric Hellfire Club o EHC ay tumutukoy sa serial killers, mass murder, devil worship, carnal lust, orgies at drug abuse. Si Thomas Thorne ay naordain bilang pari sa Church of Satan at meron siyang tribute para sa nagtatag ng Church of Satan na si Anton LaVey noong mamatay ito taong 1997. Ang Satyricon ay Norwegian black metal band. Mahilig silang tumalaki sa medieval history. Itinatag ang banda noong 1990s ang mga awit nila tumutukoy sa kagubatan at mga Kastilyo ang tunog nila ay kahindik hindi at ang pinakamalakas nilang musika ay nag, nanggagaling sa drummer na sinasabing sinasapian at parang hindi tao kapag sobrang ng bilis sa pagtambol. Ang mga kanta nila ay tumutukoy sa ilang kalikasan sa mga sinaunang paniniwala sa mga pagan gods, mga kulto at mga nilalang na naglipana sa ating kapaligiran. Ang kanilang best collection ay ang Nemesis Divina, Rebel Extravaganza, volcano at now diabolical. Marduk. Ang Marduk ay isang heavy metal band na ang pangalan ay halaw sa isang ancient Babylonian god. Mula sa Sweden ang grupong ito at sa at binuo noong 1990. Ang kanila namang mga awit ay tumatalakay sa relihiyon, sa philosophical Satanism, anti-Christianity, ang mga alaalang marimarim ng gera meron silang isang demo tape ng kanilang kanta na may madring nagmamasturbate na gamit ang krus. Ilan sa mga titulo ng kanta nila ay Jesus Christ Sodomized, Death, Sex, Ejaculation, Burn My Coffin, Blessed Unholy, at With Satan, at ang uh, Victorious Weapons. Dahil sa nakasentro ang karamihan sa mga kanta nila sa World War II, may nag-aakusa sa kanila bilang racist at sila raw ay mga national socialist. Sabi naman ng grupo, gusto lang nilang gusto lang nila ang uh, kasaysayan ng face fascism ng Germany sa pamamagitan nga ng kanilang musika. Ang Behemoth ay mula sa Poland na itinatag ng 1991. Ang unang kantilay may kinalaman sa Nordic paganism na nakatawag agad ng pansin sa kanilang bansa. Ang kanilang singer ay siya ring lead guitarist si Nergal. Ang estilo niya ay may mysticism at ang tunog nila ay death metal din. Pero ang lyrics ay mayroong anti-Christian theme at meron ding satanic philosophies. Ilan sa kanilang kanta ay Satanica, Talma 6, at ang Apocal Apostasy. Muntik nang mabog grupo dahil nagkaroon ng leukemia si Nergal noong 2010. Pero nakasurvive siya at nagpatuloy pa rin ang kanilang banda. Ang huli nilang binubuong kanta ay pinamagatang The Satanist. Matagal namang nakilala bilang isang kultong banda ang Brujeria at ito ay binubuo ng Mexican sat- Satanic Drug Lords. Sila raw ay nakabuo ng makasalanang kanta. O ng makasalanang kanta sa kasaysayan ng tao. Ang bruherya ay witchcraft sa salitang Ingles at ang mga kanta nila ay satanic drug dealers, molesting dead children, souls for sale, human brain sacrifice at marami pang iba. Ang pinakasikat nilang album noong 1993 ay ang Matando Guerros o Killing White Boys na ang ginamit nilang larawan sa album ay totoong ulong pugot ng isang lalaki na nabubulok na Kinestyon ng FBI ang banda kung saan, kung saan nila kinuha ang retrato. Ang Dark Funeral ay galing sa Sweden at sumusunod sa yapak ng bandang Gorgoroth at Marduk. Sumikat kasi sa Norway ang black metal band noong panahon yon. Ito ang panahon na violente ang lifestyle ng mga kilalang masukista na black metal artists kaya nausunod ng murders, church burnings, Satanism, self-mutilation, suicide, drug abuse, at iba pang kaso ng homophobia at racism. Ang musika ng banda ay nakatuon sa paglalarawan ng impyerno, ng katapusan ng mundo, na may mga tunog punebre o tunog patay, at naghahatid ng mensahe ng puot ng uh, black arts at pagsamba sa demonyo. Kahit na maganda ang melody ng kalamakanta, kapag matagal ay para ito nagpaparusa sa kalooban ng nakikinig, ika nga ay beautifully destructive. Ang uh, Dayside ay binuo noong 1987 sa Tampa, Florida at ang mga miyembrong Amerikano nito ay nagbibigay ng pagpupugay kay Satanas. Inaatake ng kanta ang Christianity. Ang ibig sabihin ng Dayside ay killing God ang mga lyrics nila ay blasphemous at ang bokalistang si Glenn Benton ay may boses na tila sa demonyo. Ang mga titulo ng kanta nila ay Once Upon the Cross noong 1995, Serpents of the Light noong 1997, and Torment in Hell 2001 at To Hell with God noong 2011. Ang bukalistang si Benton ay mayroong baliktad na krus na nakatato sa kanyang noo. Hindi lang simbahan ang nagkundena sa kanila kundi ang animal rights group dahil nagtotorture raw sila ng mga hayop. Meron ding grupong nagdemanda sa banda dahil ang kanilang musika ay nakaka nakakaimpluwensya parang parang tao raw ay mag-suicide, pumatay o gumawa ng krimen. Ang mayhem itinatag ng 1984 sa Norway sila ang Norwegian black metal band na hindi lang tunog impyerno ang nililikhang musika, kundi ang mismong lifestyle nila ay malinaw na halimbawa ng karahasan. Ang kanilang tema ay satanic at tumatalakay ang lyrics sa mga kulto. Ang original nilang singer na binansagang Dead ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagpapasabog sa sariling utak gamit ang isang shotgun ng 1991. Nagpatuloy ang banda at ang basis na si Barbs Bickmes o si Barzum ay maraming sinunog na simbahan bilang pagkontra sa Kristyanismo. Noong 1993, pinatay ni Barzum ang founder ng banda na si Hieronymus. Ginawa niya ito bago i-release ang album na pinamagatang Lord Satan's Mysterious Secret Rites na-release ito noong 1994, siya rin taon kung kailan sentensya ng murder si Barzum sa pagpatay kay Euronymous. Bahagi ng lyrics sa Lord Satan's Mysterious Secret Rites ay isinulat pa ng nagpakamatay nilang singer na si Ted. Ang awit na ito ang siya ring huling kantang inawit ni Euronymous bago siya pinatay ni Becomes. sabi niya, ah, Mark uh, Jumel Baula, Sir Benji, sana, uh, meron lang po sana ako sasabihin na may nakita po kami ng kaibigan ko na misteryo sa lugar namin. Dati naglalaro po kami ng kickpad ng kaibigan ko nang may bigla pong dumaan sa akin. Meron daw po siyang gustong sabihin. Oh, parang bitin yun, no? Mm-hmm. At na, sana pinadala niya yung ano, kung na-picture niya sana, may dumaan daw kasi daw. So, hindi niya alam kung sino daw yon Baka naman tao talaga. Mm-hmm. At uh, hindi mo masyadong napansin o pagod ka siguro sa kalalaro. Iba ng konti yung paningin mo na malikmata ka. Si uh, Evildoer Mac, good evening Sir Benji. Totoo po ba na mabisang oras para sa pag-wish ay 11.11? Wala pong kinalalaman ng numero sa wish. Mm-hmm. Si Michael... Alam nyo, ma- mag, kung may mga nagsasabi ng ganyan, pwedeng mind conditioning lang. Pag nakakita ka ng 11-11, mag-uwis ako, mag-uwis ako. Mind conditioning yan eh. Pero, hindi mo kailangan ng numero kung gusto mong mag-wish. Parang feng nga eh, sabi ni Adam Reyes. Ang feng shui, naging effective yan dahil sa mind conditioning. Pero mo, pag sinabing alisin mo ang halaman dito at ilagay mo roon dahil doon papasok ang swerte, eh, tuwing nakikita mo doon sa dinadaanan mo, halimbawa yung halaman, naiisip mong maswerte kang tao eh. Dahil inayos mo yung tamang lugar kung saan sinabi ng pungsoy. Dahil palagi mong iniisip na maswerte ka, pinagsisikapan mo rin yung swerte mo. Subconsciously, natatangay na yung buong pagkatao mo ng swerte na sinasabi ng pungsoy expert. Kaya sabi ni Adam, ang pungsoy hindi masama kasi nagsiset na siya sa utak ng tao ng mga tama na dapat gawin. Kahit halimbawa walang visa scientifically, yung sinabi niya na, oh, maglalagay ka dito ng rebulto para walang magnanakaw dito. Sabi niya, may impact din kasi na halimbawa, ang isang lugar na pwedeng daan na magnanakaw, may bubulag ang rebulto. Mapapaatras din yung magnanakaw eh. No? At ikaw naman, yung positive vibes mo na walang papasok dito dahil naglagay ako ng rebulto, walang magnanakaw dito. Yung pag pinagsama-sama mo yung effort ng energy na yon, yung vibes na yon, talagang hindi na papasok ang magnanakaw. Magdadalawang isip na or hindi na lang talaga dadaan sa lugar ninyo. Ganun na. So may effect. May effect yung tinuturo ng feng shui. Pero sinasabi ng isang DJ sa isang istasyon na mag-wish ka pag 11-11 magkakatotoo, ay di kung yan ang mindset mo, tuwing makikita mo yung 11-11, sarilo, tsaka ka mag-wish ng gusto mo mangyari. Pero ang lahat ng uh, tagumpay ng tao ay pinagsisikapan ho. Hindi yan basta hinihingi lang ha. Si Michael Barba, good evening. Sir Bench, request ko lang, pwede po bang pakitopic po yung tungkol sa crystal skulls? Totoo po bang dinala sa atin ito ng alien para imulat ang mundo pagdating ng panahon? Thank you at more power. May huling pag-uusap doon eh na sinasabing ito ay gawa-gawa lamang. No? Kasi although hindi nga rin talaga nila malitermina kung sino ang gumawa nito noon, pero may mga dumami kasi may mga duplicate eh, no? so hindi na malaman kung alin na tutuuron hindi pa rin masagot ho eh kung bakit merong crystal skull at kung ano talaga ang meron dito. Pero may mga nagsasabi na parang magical daw. Wala pa naman tayong datas para Siya. Ah, pagbatayan kung si bakit Dine. magical. Si Dina Marcelina, tanong ko lang ano pong ibig sabihin ng panaginip ko na Nakakalipad ako, kaya kong tumawid, o kaya ko pong itawid ang mga tao sa ilog. Ngunit may isa pong babae na gusto kong makatawid siya sa ilog, ngunit hindi ko po siya kayang ilipad. Paulit-ulit ko po itong ginawa, ngunit hindi po talaga kaya. Sinubukan ko po ang isang bata, ngunit hindi ko rin po kaya. Pumabalik na lang po ako kung, sa kung saan ako galing. Alam ko po talagang gising na po ako noon, alas 6 ng umaga. Nakapag-toothbrush na po ako kaya lang bumabalik po ako sa pagtulog dahil pakiramdam ko nga, pagod ang katawan ko. Gusto ko po po matulog. Ngunit dahil sa pagpumikit na po yung mga mata ko, nagkakaroon pa po ng dugtong yung panaginip ko at pinipilit ko po ang aking sarili na bumangon na lang. Nagkape na lang po ako, nagkwento po ako sa asawa ko tungkol sa aking panaginip at sa kasalukuyang nararamdaman ko, pakibigyan naman po ako ng kahulugan para maging malinaw. More power and God bless. Dahil na yung pagiging decisive mo marahil sa kasalukuyan, uh, ginagamit mo ito sa anumang sitwasyon na dumarating sa'yo, no? Nais mong makamtan agad yung isang mithiin. At uh, ginagawa mo ring tulay ang iyong desisyon sa buhay para makamit nga yung mga nasa para yung mga ninanais din ng mga nasa paligid mo, eh, makamit din nila yung gusto nila. So, tinutulungan so, mo sila. matulungin siya. No? Mm-hmm. Sabi ni Sars Cres, tatanong ko, paano ba makakapekto ang dasal natin sa kaluluwa? Meron bang epekto o depende na lang sa paniniwala o, o sa kinagis ng reliyon? Sana ituloy yung pagtalakay sa Hellbound Spirit. Pakibati ang sarso sa family saka si S. Asiser ah, Mat Tina sa Phase 1 at sa Ecoland Davao City. Thanks. Ah, yung Hellbound Spirit, sinasabi ni Adam na, i-correct mo ko din, no? Kasi sinasabi ni Adam, ang Hellbound Spirit, sabi ni Adam Reyes, yung mga hindi mapakali ng mga kaluluwa ng mga namatay na pagdating sa pagbabalik nila bilang mga multo o kaluluwa o ghost Maliligahalik pa rin sila. Kasi hindi naresolba yung mabibigat nilang dinadala. At uh, kadalasan nga itong mga ito, hindi naman nananakit. Masama lang talaga yung ano, yung uh, earthbound yun, earthbound. Yun yung earthbound spirit. Yung hellbound, tinatawag yung diabolic. No? Uh, talagang ito yung mga ang eh, ang, ang earthbound, yung sinasabi ko earthbound, kanina. Earthbound yung mga oh, sinabi yung, ko kanina. Na, hindi talaga sila mapakali at uh, may mga tulong na kailangan sa ating mga nabubuhay kaya nagbabalik sila rito. Ang uh, hellbound, diabolic, masama. Ibig sabihin eh, sa sobrang bigat ng impact ng kanilang kamatayan na hindi nila matanggap, pagka sila ay dumarating merong masasaktan dahil nagwawala sila yung mga kaluluwa ng mga ito no at ang sabi ni Adam hindi nga mabuti sa mga taong walang sapat na kaalaman yung basta na lang nagtatawag ng mga kaluluwa kasi paano kung ang darating daw uncontrollable pala wala kayong sapat na kaalaman uh mapapahama kayo kaya maraming nagtatanong sa atin uh, paano daw bang magbubukas ang third eye Mahirap nga po kung ang layunin lang ninyo makakita. Paano kung masalubong mo yung nagbuhawalang espiritu na hindi mo alam ang gagawin? Baka rin mapahamak ka. So, yun ho yung katotohanan dun sa paranormal na pinag-aaralan namin. Si uh, Aisa Alioding, good evening kasindak-sindak, avid listener niyo ako. I just want to ask tungkol po sa panaginip ko. Malapit na po kasi yung birthday ko. Napanaginipan ko pong hinahampas ako ng birthday cake at saka po yung mga hindi ko po ka-close ang in-invite ko. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ay, Nangangahulugan yan, ano? Mm-hmm. Na kahit na hindi mo kakilala, meron pa rin silang magandang wish. wish para sa birthday mo, ano? Tsaka, indikasyon din ito, ah, aisa na gusto mo ng masayang celebration sa nalalapit mong kaarawan. Kaya, siguro kung merong pagkakataon, di mag-celebrate kayo, mag-party kayo. Si Marlo Dakayan, good evening Sir Benji Mamdea. Yung panaginip ko po, nakahiga ako sa sulok ng bahay namin. Madilim po, katabi ko yung sister ko. Nakapatay po yung ilaw nang biglang, nang bigla raw po akong nakita ng kaluluwa malapit sa amin. Mas lalo kong kinalibutan nang mahawakan ko po yung multo na parang buhay na tao. Idol ko po ang kasindak-sindak. Thank you and God bless more power, sabi niya. Polit ng Taytay Rizal. Okay, yung multo at ang dilim ay nangangahulugan ng isang katotohanan sa waking life. Meron kang pangarap na madilim na ang kinabukasan at kinatatakutan mo ang kabiguan. Topic daw natin Sabi pa niya ulit. Evil disasters. Yun. Yung mga images na kapag pinold ng mga paper money ng Amerika. At ah, tungkol pa rin to sa Illuminati, Illuminati. oo. Oh. Sige. Si Jet Dark Perez, Ma'am Dea, Sir Benji, anong ibig sabihin ng panaginip ko na nakipaghalikan po ako sa babae? Na type ko pero hindi ko siya kilala sa totoong buhay at kahit minsan nga hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Jet, meron kang uh, mga natutuklasan sa iyong pagkatao na unti-unti mo nang tinatanggap na bahagi ito ng iyong katangian. Maaring uh, mabuti o hindi. Pero tinatanggap mo. Sabi ni David Joseph Martinez, Uh, masugid ako kung taga-subaybay ng kasi nakasinta ko malapa noong 2011. Thank you. Naalala ko yung unang topic yun na narinig ko sa batis ng Kogyo. Hindi hmm, naman ito ang unang topic namin. Ang unang-unang paksa namin noon eh, no? Black Magic at uh, White Magic. Simula no, linggo-linggo ko nang sinusubaybay ng kasindak-sindak. Ang tanong ko, masusuri po ba ang nas, nang nasa ah, ma, masa, ano, ma, mazeze, hindi ko may, walang nasa ay, ay hawak din. Ang, baka ang nasa raw ba ay eh, hawak din ng Illuminati. Pagka tinatanggal talaga yung vowels na hindi na naintindihan. <laughs> no? Sana po mabasa nyo. Next time, David, padala ka ng walang ano, uh, mga shortcut para may, hindi ko maintindihan kung anong M-A-S-S-R-I masas feeling ko nag ano to, eh, nagtypo siya. Masasabi po ba na ang NASA ay hawak din kaya ng Illuminati? Pwede. Dahil marami silang mga ano eh, mga eksperimento na parang iba naman ang ang takbo. Pero act, pero hindi naman yung yung mismong mga scientist siguro, baka hindi naman sila talaga aware, no? Pero kung ang nagpupondo sa kanila yung Amerika, may ibang layunin din siyempre ang Amerika susog dun sa malalim na uh, one world order na mission nila. Magagamit nga ang NASA. Si Norda Nafable Uh, Linggo-linggo po ako nakikinig ng kasendak-sendak. Nag-start din po ako makinig nung 2014. Ang gaganda ng topic niyo. Thank so, you, salamat, Nolan. At Tanong, sa Affable Family, salamat sa pakikinig. Mm-hmm. Good evening po. Si Jezreel and Trampas, good evening, Sir Bench. Totoo po ba na nakakataboy ng bad spirits ang asin at Hindi iron po. metal? More power to your show. Hindi po. Hindi. Wala akong kinalalaman ng asin, ang bigas at ang mga metal. Mm-hmm. Basta't may problema mo ito, magpaparamdam. Pag hindi nyo naunawaan, magpaparamdam sa iba hanggat hindi natin nalalaman ang mensahe nila, hindi sila mapapakali. Kung tutuusin nga, hindi naman sila nakakatakot, nakakaawa sila, nagpapapansin sa atin, eh. pansinin natin. Si Paul Ibe, may katanungan lang po ako ngayong nakadiskubre na ng bagong planeta na Earth-like ang sinasabi ng NASA. May posibilidad po ba na totoo ang parallel world world ang ng Earth no na kung saan kung ano ang meron ng Earth eh nanin, nananinirahan ganun din sa nasabing planeta. Sa iyo na nanggaling yan, no, Paul, no? posibilidad. Pwedeng ang posibilidad ay oo, pwedeng ang posibilidad ay hindi. Ang uh, maganda rito, kung mangyari na yung sinasabi ni Eric Von Daniken, yung totoong time travel ng tao sa ibang planeta. At marating talaga natin ang lugar na meron tayong makakausap talaga, close encounter of the third kind na mga alien beings. Pag nangyari na yung ganon, maraming maraming maraming tanong ang masasagot sa ating lahat. Ang dami pa namin gustong ibigay sa inyo pero mauubos ng oras kaya ibibigay muna namin ang horoscope sa linggong ito. Pasensya na ang dami pa rin nabitin na mga tanong na hindi pa nasasagot. Pipilitin pa rin natin isa-isahan ito. Sabot na Emma. Kaya okay, ibibigay muna natin ngayon sa kanila yung horoscope na hinihintay nila para sa linggong ito. Narito na po ang horoscope sa linggong ito sa Aries, March 21 hanggang April 20. Aakalain mong perpekto na lahat. Ikabibigla mo ang kahantungan ng mga bagay kaya ihanda ang sarili sa pagiging matatag. Hindi lahat ng bagay ay aayon sa iyong gusto kaya matutong mag-adjust para sa iba. Taurus April 21 hanggang May 21. Huwag kang matakot mag-isa Huwag kang mangamba kung hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating ang iyong inaasam na pag-ibig. Darating din ito sa panahong hindi mo inaasahan. Gemini, May 22 hanggang June 21, mahihirapan sa pagdedesisyon sa isang problema. Nahihirapan ka kasing piliin kung ano ang iyong pananaigin, ang iyong puso o ang isip. Piliin kung ano ang mas matimbang, puso, subalit siguraduhin pag pinag-isipan mo ito ng makilang beses upang ang iyong desisyon ay iyong mapanindigan. Cancer, June 22 hanggang July 22. Hindi mo makokontrol ang lahat ng bagay. May mga pagkakataong kailangan mo na lamang ipaubaya sa tadhana ang kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Ano man ang magiging kalabasan, panatilihin ang iyong positibong pananaw. Leo, July 23 hanggang August 22. Hindi man maganda ang ipinakikitang ugali sa iyo ng mga taong nakapaligid, sikapin pa rin maging mabait sa kanila. Mahirap manggawin ito, para naman ito sa ikabubuti ng lahat. Ang hindi niyo pagkakaunawaan ay maaring magdulot ng mas malaking problema. Virgo, August 23 hanggang September 23, hindi lahat ng tao ay iyong kalaban. Iwasan ang laging pag-iisip ng masama o paghihinala na walang basehan. Kung hindi mo babaguhin ito, ipinakikita mo lamang ang refleksyon ng iyong mapaghinalang pagkatao. Libra, September 24 hanggang October 23, maganda ang mga adhikain at ipinaglalaban sa buhay. May mga taong nakararamdam ng inggit kaya pilit nilang sisiraan. Huwag kang magpapadala sa mga taong ito at sa halip, lalo mong patunayan kung gaano katatag ang iyong prinsipyo. Scorpio, October 24 hanggang November 22, Maraming mga pag-aalinlangan sa buhay kaya naman hindi mo maisa katuparan ang mga pangarap. Pagaanin ang kalooban, matutong magtiwala sa mga kakayahan kahit ikay may mga pagkukulang. Wala kang mararating kung wala kang lakas ng loob, sumubok. Sagittarius November 23 hanggang December 21. Pinanghihinaan ka ng loob dahil pakiramdam mo ay walang nakakapansin ng iyong mga ginagawang sakripisyo. Sa kabila ng kawalan ng inspirasyon, huwag tumigil sa paggawa ng mabubuting bagay. Hindi mo kailangan ng opinyon ng ibang tao para sumaya. Capricorn, December 22 hanggang January 20, mababalot ng problema at pagkalito ang buhay pag-ibig, mag o maging matatag at panatilihin ang maayos na komunikasyon. Huwag lasunin ng selos ang utak. Aquarius, January 21 hanggang February 19. Huwag magpapadala sa bugso ng damdamin. Hindi ito makatutulong sa paglutas ng iyong kinakaharap na dagok sa buhay. Ilabas ang sama ng loob at humingi ng payo mula sa mga mahal sa buhay upang matulungan kanilang makaahon sa pinagdaraanan. Pisces, February 20 hanggang March 20, Huwag isaalang-alang ang iyong kaligayahan sa buhay para lamang sa taong hindi ka naman kayang pahalagahan. Piliin ang bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Unahin mo nang mahalin ang sarili bago ang iba. Sana nais pong sundan ng aming horoscope, i-upload namin mamaya sa Kasindok-Sindok Facebook page. Pati ang mga pinangako namin pwede nyo silipin sa Kasindok-Sindok Facebook page. Tingnan po natin. Hanggang dito lang muna tayo at mga alas 12 na ng hating gabi. Salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa programang uh, Kasindak-Sindak at salamat din kay Surgeon Juliana, Edson Santelisis, Jessica David. Dito sa kasama natin palagi si Lea Ricardo sa pagsasaliksik at kasama natin sa Vito Project. Sa lahat ng mga kasama namin ngayon nag-aaral doon at sa aming guru na si Adam Reyes Salamat at sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay sa pinakasindak-sindak na programa sa FM Radio. Ako si Benji Felipe. Magdasal tayo palagi at pagpapalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ah.